Եթե պատմական տվյալ ժամանակաշրջանում Հայաստանի արևմտյան հատվածի հայությունը ֆիզիկապես էր հոշոտվում թուրքական իշխանությունների կողմից սանձազերծված գոտորածներից, ապա արևելյան հատվածում թուրքական ջարդերին գումարվում էր ցարական իշխանությունների կազմակերպած հայության քաղաքական եւ հոգեվոր ճնշումները։ Հարկ է նշել, որ սկսած 1880-ական թվականներից ցարական կառավարությունը հատուկ ուշադրություն էր դարձնում եւ համապատասխան միջոցներ ձեռնարկում Կովկասահայությանը ապազգայնացնելու եւ ապա ձուլման ենթարկելու վրա։ Անդրկովկասում Գուլիցինի փոխարքայության ժամանակահատվածում կատաղի հալածանք էր ծավալվում հայոց ազգային օջախների, մասնավորապես դպրոցների փակման ուղությամբ։ Անցած երկու տասնամյակների ընթացքում ցարական իշխանությունների համար ջանքերը պսակվեցին 1895 թվականի դեկտեմբերին հայոց դպրոցները փակելու ցարի պաշտոնական հրովարտակի հրճակումով։ Սակայն այս ամենը դերևս հայության նկատմամբ գործադրվող ցարիզմի չարամիտ քաղաքականության միայն նախերկանքն էր։ Հայկական դպրոցների ազգային օջախների փակման վերաբերյալ ցարական իշխանության հրովարտակին հետևեց 1903 թվականի հունիսի 12-ին հրապարակված վանքապատկան հողերը եկեղեցական գույքը կառավարության տնօրինությանը հանձնելու մասին օրենքը Տարերի ընթացքում պետականությունից զրկված հայ ժողովրդի համար եկեղեցին ազգային ինքնորոշությունը պահպանող վերջին պատվարն էր, իսկ օրենքը փաստորեն հայությանն իր վերջին պատվարից զրկելու նպատակ էր հետապնդում։ Իր ազգային ինքնորոշությունը պաշտպանելու համար հայ ժողովրդի առավել մարտունակատվածը առանց վարանելու դուրս եկավ վճռական գոտեմարտի ընդդեմ հզորկայսրության։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության նախաձեռնությամբ հայոց դատը հսորը բռնապետությունից պաշտպանելու համար ստեղծվեց միջկուսակցական հատուկ մարմին՝ հայկական ինքնապաշտպանության կենտրոնական կոմիտե, որի մեջ ընդգրկվեցին համազգային աղետին դիմագրավելու վճռականությամբ համակված այլ հեղափոխական կազմակերպություններ։ Հայության պայքարն առաջնորդող Հայկական ինքնապաշտպանության կենտրոնական կոմիտեն մարտաշունչ կոչով դիմում է ժողովրդին, մեջբերում է ռուս կառավարության դիմակը պատրված է։ Բոլոր հայերը հասկացել են նրա խարդախ նպատակները՝ ոչնչացնել հայ ժողովրդի ինքնորոյնությունը, ոչ մի միջոց չխնայել ձուլելու նրան։ Եվ հայ ժողովուրդը ընդունեց ուրախությամբ անհավասար գրիվը, որ լիրբ կառավարությունը հայտարարել է հայությանը։ Տշնամին ուժեղ է, ունի զորք եւ թնդանոթներ, իսկ մենք դրանցից եւ ոչ մեկը։ Մեր միակ զենքը արդարությունն է։ Մեկը այն բարձր ուժերից, որ կարողացել է մեծամեծ պետություններ ջախջախել։ Մեջբերման ավարտը։ Ամենուրեք տեղի են ունենում բողոքի ցույցեր, միտինգներ, գործադուլներ եւ նույնիսկ զորքի եւ ոստիկանական ուժերի հետ զինված բախումներ եւ ցարական աստիճանավորների ահաբեկման դեպքեր ցարիզմը հայության արդար պայքարին պատասխանում էր բռնություններով, իսկ մի քանի հայաբնակ վայրերում, Բաքվում, Գանձակում, նաև ջարդերով։ Հայ եկեղեցու ունեցվածքը բռնագրավող ցարական ոստիկանական ուժերի դեմ գազམ་ակերպված զինված դիմադրությունը գախնի կերպով ղեկավարել են հայ հեղափոխական դաշնակցության առավել հայտնի գործիչները մի քանի բնակավայրերում ոստիկանական ուժերի եւ զինվորների դեմ հայ հեղափոխական դաշնակցության մարտական ուժերի ցույց տված դիմադրությունից թերևս կարելի է առանձնացնել 1903 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Բաքվում տեղի ունեցած դեպքը։ Այդ ժամանակ Նիկոլ Դումանը գտնվում էր Բաքվում։ Պայքարի ալիքը տարածվում էր նաև Բաքու, ուր գործը հասնում է ընդհուպ մինչև զինված բախումների։ Բաքվում ցարական ոստիկանության եւ զինվորական ուժերի դեմ մարտնչող հայ մարտիկների ելույթները ղեկավարում էր ընդհատակում գտնվող Նիկոլ Դումանը։ Սեպտեմբերի 2-ին առավոտյան ժամը 10-ին քաղաքում լուր է տարածվում, որտեղի է ունենալու եկեղեցու ունեցվածքի գրավում։ Այդ լուրը թեպետ անսպասելի է եղել հայ բնակչության համար սակայն լուրը տարածվել է մեծ արագությամբ, եւ ժողովուրդը, որի մեջ եղել են նաեւ զինված մարդիկ, բալախանից մտնում է քաղաք, լցվում եկեղեցու գավիթն ու շրջակա փողոցները։ Հայտնվում են նաև կոսակներն ու ոստիկանները, որոնք ժողովրդին հրահանգում են ծրվել, բայց հավաքվածները հրաժարվում են կատարել նրանց պահանջը։ Բազմությանը ծրելու նպատակով կոզակներն ու ոստիկանները երկու անգամ հարձակում են գործում բազմության վրա, Այդ օրը անդեմ կոզակների եւ ոստիկաների ձեռնարկած հարձակումների ժողովրդին պաշտպանում է հայ հեղափոխական դաշնակցության մարտական խումբը։ Հավաքված ցուցարարների աջակցությամբ հույի դա մարտական խումբը կարողանում է հետ մղել կոզակների եւ ոստիկաների գրոհը։ Մի փոքր անց գալիս է հետևակ զորքը եւ միացյալ ուժերը պաշարում են եկեղեցին։ Երկու կողմից տեղի ունենում հրացանաձգություն, որը տևում է մի քանի ժամ։ Համաձայն դրոշակի մինչև կեսգիշեր Զորքին եւ ոստիկանությանը չի հաջողվում ներխուժել եկեղեցին։ Կեսգիշերից հետո, երբ ժողովուրդն արդեն դատարկել էր փողոցները, Սվինները սկսում են մոտենալ եկեղեցուն, ավելի նեղացնել շրջանը։ Պաշարվածների փամփուշտները սպառվում են, նրանց մի մասը պատոհաներից մի կերպ դուրս գալով ազատվում է մնացածներին մոտ 100 հոգի թոկերով կապոտում են իրար ձերքից եւ զինվորների միստվար խմբի հսկողության տակ ուղարկում են բանդ։ Եկեղեցու գավիթ այդպիսով մաքրվում է եւ զորքը բռնում է պաշարվածների տեղը։ Բաքվի հայկական եկեղեցում մարտնչող մարտախմբի գործողությունները ղեկավարել են Նիկոլ Դումանի հրամանատարությամբ գործող քաջավար մարտիկներ, դաշնակցական խեչոն եւ ջալլադը Երվանդ Բաբերյան։ Հովակ Ստեփանյանի հավաստմամբ 1903 թվականին անշուշտ երբ Բաքու քաղաքում հայոց եկեղեցում հարյուրաչափ խիզախ մարտիկներ հերոսաբար կռվում էին ռուսական ոստիկանության ու զինվորական ուժերի դեմ, Նիկոլ Դումանն էր, որ գործնական հրահանգներ էր տալիս, բայց ոչ իցույց մարդկանց։ Վրայը հասնում 1904 թվականը։ Արևմտահայության գլխին նորից ծառանում է ջարդերի ուրվականը։ Սասունը հերթական անգամ բարձում է ազատագրական պայքարի դրոշը Թուրքական իշխանությունները կարծում էին, որ իրենց հաջողվել էր 1895-96 թվականներին զանգվածային կոտորածների միջոցով մերցնել հայության ազատատենչ ոգին, արմատախիլ անել հայ ազգային ազատագրական շարժումները։ Սակայն Քաջարի լեռնականների հուշք ու պորտկումները մեկ անգամ եւս ավաստեցին Սասունի հայության անխորտակ կամքն ու ստրակական գոյավիճակը չհանդուրժող ձգտումների կենսունակությունը թուրքական կառավարությունը հայոց ազատագրական պայքարի միջդամբերթը հիմնահատակ կործանելու նպատակով կենտրոնացրել էր մեծ թվով կանոնավոր զորքերի եւ քրդական զինված խմբերի ստորաբաժանումներ։ Համիդյան ջարդարար սուրը նորից կախվել էր ազատաշունչ լեռնականների գլխին։ Կովկասահայությունը մոռանալով իր ինքնորոյնությունը կործանող ցարիզմի բիրտ քաղաքականությունը ուշադրությունը կրկին բևեռեց բռնության դեմ ծառացած մակարող արյունտահայ արյունակիցների պաշտպանության հայրենանվեր գործին։ Մահվան դեմ կանգնած լեռնականերին օգնելու համար անհրաժեշտ էր զենք, մարտական խմբեր հասցնել Սասուն եւ այն դարձնել անարիկ ամրոց։ Չնայած այդ ժամանակ Սասունում էին գտնվում հայ ազատագրական պայքարի բազմատիվ փառապանց հայդուկներ, հրայր դժոխք, Անդրանիկ, Գևորգ Չաուշ, Սեբաստացի Մուրադ, Սմբատ, Մակար եւ այլոք, բայց իշխում էր այն կարծիքը, որ ինքնապաշտպանական մարտերը ղեկավարող միակ արժանավոր տեխնացուն Նիկոլ Դումանն էր։ Սասունի ապստամբության ամենածանր վարքյանին բոլորի հայացքը կուղղվի դեպի Նիկոլ Դումանը եւ կպահանջվի, որ օր առաջ ան շտապե երթալ Սասուն իր ձեռքն առնելու կրվի ղեկավարությունը հարց է ցակում։ Եթե Սասունում էին գտնվում բազմատիվ անվանի, կրակի բովով թրծված վիդայիններ, ինչու դումանը այնել Սասունի բնակչությանը անծանոթ պետք է ղեկավարել ինքնապաշտպանական մարտերը։ Վարանյանը վերլուծելով Սասունի ապստամբության հետ առնչվող մի շարք երևույթներ, բերում է հետևյալ փաստարկումները։ Առաջին՝ Սերով աղբյուրի զոհվելուց հետո Սասունում գտնվող բազմաթիվ անվանի գործիչների միջև որոշակի սառնություններ նկատվում, որը կարող էր բացասաբար անդրադառնալ պայքարի միասնականության վրա։ Երկրորդ դրսից եկածները սովորաբար ավելի հեղինակություն եւ վստահություն էին վայելում, քան տեղացի գործիչները, որոնք ինչքան էլ բարձր լինեին, տեղացի մնե։ Երրորդ կղրկեին Նիկոլ Դումանը մանավանդայն նկատառումով, որ սասնա բոլոր մեծ դեմքերը հրայրեն մինչև Անդրանիկ ջերմ անվերապահ հարգանք կտածեին դեպի Կարահիսարի, Բողասքյասանի եւ Խանասորին կռիվներուն հերոսը, դեպի անոր ռազմագիտական ու վարչական տաղանդը եւ քաջությունն ու վճռականությունը։ Համանման կարծիքի հայտնում նաև Դումանի ժամանակակիցներից Ռուբեն Տերմինասյանը մեջբերում է։ Դումանը դաշնակցության ամենահին մտավոր ֆետային էր։ Անհեղինակություն էր մեր բոլոր ֆետայիներու համար ամենահամես զինվորեն սկսած մինչև հրայրը Գևորգ Չաուշն ու Անդրանիկը։ Բոլորն ալ հավասար սիրով պատրաստ էին ենթարկվելու Ղարաբաղի լեռնականի պողպատե կամքին մեջբերման ավարտը։ Աղբյուր Սերոփի եղերական նահատակությունից հետո հայդուկապետ ընդրված Անդրանիկը Սալմաստից երկիր անցնելու ժամանակ եղել էր Դումանի զինական խմբում եւ մեծ պատկառանք էր տածում նրա նկատմամբ դումանը խոստովանել է Անդրանիկը, կրնար իշխել ամենուն վրա եւ հրամայել եւ ամեն ոք կգիտնար իր տեղն ու ընելիքը։